interrupt this program to bring you a special news bulletin. The number of addicted infants born in Manhattan area hospitals has risen steadily over the past few years. Hospital officials say that the care required by these small sections the cocaine epidemic Ili možda znaš ko Da li možda znaš kako je živjeti sa nama Spukurac boganih stvari i prljavog srama Idoli mutne staze, dešavaju se često Neki ne mogu otići odavde, neki mijenjaju mjesto Kad uporediš istinu sa pravdom šta sam imao ja Sebana psina koja dolazi iz dubina Mentalitet i živina sve sam izgubio Cijelu familiju pogubio, ostao sam usamljeni gad Koji nikog ne gleda, imam samo svoj ja Da li možda znaš kako je živjeti na kori hljeba Izgravat like na ulici kojem uvijek nešto treba Da li znaš o kojem zakonu priča u o kojoj se temi radi Samo ti svoj mozak ladi dok neka djeca umiru od gladi Ti ostaješ na svojoj liniji smjesa dok neki tipa puniš mozak smutnog bijeca Danas je tako lako vidiš oca kako je proplako nemašna i bol smrtni simbol i stoje mnoge rastavljene porodice i poginuli civili Samo čuješ još mati kako u dubini cilj neplaćeni računi Na stolu sudske kazne dok se buđovani izvlače na način razne Obećavaju bolje ali ne, ne Smrtni pogled lica koji ti oči blica Svakako znaš da je to lažna skica Ali je dostupna ti je riječ jer znaš da bi ubio zbog nje mogu leći Ako nisi već završio na cesti ili na plaži Onda će se naći u nekoj tamnoj garaži Izvršeno samo ubistvo Zbog neimaštva i nemoći u epatrenoj ponoći Tebi nema pomoći, puro se kako si htio Izigravo lika i faso znaš da nisi htio Pretiro se sve granice, ono dobro, a je loše kao tvojoj budućnosti, kao svijeće se troši, Stoji na kraju vida, prolaze kraj tebe kao da nemaju stida Ti u vječni grad svoje samoće, počivaš u sebi poput hladnoće da li možda znaš istinu o svemu Ili možda znaš ko se skriva u njemu Da li možda znaš zašto djeca danas plaću Za pogubljenu familiju, neisplaćenu plaću Istina je ta koji nosi vrijeme Nekima će donje sreća, nekima probleme Lako ne morao tako da bude Radit ću svoj posao, makar trebao da me sude Žrtvovat se radi, na majku traži spas pasu krizat na sam glas Ako još niste čuli za nas, počasna balada LGP za vas, vole i kola Socijala, bola, jedna ljubavna parola Za vas ulična škola as he attempted to rob the Hollywood Bar in Harlem just under an hour ago. The gunman, identified as 20-year-old Barnett, wounded two officers before he himself was killed.